हाल आहे कुफिरा जेके बया आहिनि इन लाइ दौलत आहे अला कंदासीं पैसा हाणे साईं हीअं करे मकिन अलीअ क़तल अकील अखील अलीअ खे चयो त भाउ खे मारे अकील मकिन हमज़ त हमज़े खे चओ खे मारे पंहिंजे भाउ खे मकिन ॾींहुं मां खे चओ त मां फलाण घुमारियां न सभु मिलियो कीअं आहे साईं कजे कमु पोइ हिन जो गर्दन हणो पोइ न बि साईं जॾहिं इन ॻाल्हि ते माए न थियो पोइ फरमायूं थोरी देरि करे नरम कंदो आहे नरम थी वेंदियूं खीर पीबो आहे दिलिक में वेंदो आहे ताब थींदा त मुंहिंजा आहिनि उहे पर जेके बेफ़रमानी कंदा मुंहिंजी करे लाइक़ु न हो जो हुजल ऐं परतो छण खां सवाइ मुनासिब न वञे बुखारी शरीबर बास खां अला न खप अल जेको मक़सदु आहे इहो बि हिकिड़ो सबबु बणिजी सघे तकलीफ़ जेका आहे तरफ़ां हुकुम आयो सामान जी थियो मामिलो इहो मिसाल अहिड़ो आहे जीअं अलाह ताला तरफ़े लाहिया इख़्तियार मिले थो माइन खे तव्हां जेकॾहिं दुनिया जी जे सामान खे घुरो थियूं त अचो दुनिया जो सामान वठो ज़रिए करम सलाह सम्झनि खे ऐं जेकॾहिं तव्हांखे अलाह रसूल जी मर्ज़ी आहे त पोइ अलाह रसूल जहिड़ो हाल आहे इहो ई कीअं पोइ माइन त अलाह रसूल इख़्तियार कयो जे राति रसूल सलाह सम्झनि खे अरब तबारत अला शर शराब ऐं खीर पेश कयो नबी साईं जन खीर पीतो अलॻि शराबनि त हो जनत जो शराब हो हुननि का ॻाल्हि कान आई शराब माना पीअण जो पीअण जो पाणी जन्नत जो पीअण जो पाणी अहिड़ी तरह हिते क़ैदनि जे मुतालिक़ बि ईअं अलाह ताला जे तरफ़ां इहो मिलियो मामिलो ऐं नरम सलूक ऐं अहसान इख़्तियार करणु इहो बि ॼण कंहिं हद ताईं मालूम थी चुको जेका मथे सहााबा में तकलीफ़ आई उहा बि बाक़ी हिते जेको अचे थो तुरी दुन अरदल दुनिया दुल इहो जेको मामिलो आहे इन जे मुतालिक़ अचे थो त असली साद बिन मुआज़ ऐं हज़रत उमिरि जो थियो इख़्तिलाफ़ इन्हनि ॿिनि माण्हुनि जो इख़्तिलाफ़ थियो हज़रत उमिरि थियो त अलाह जा रसूल केॾी काफ़िर आहिनि इमाम आहिनि मुशर कंदा आहिनि कुझु न थियनि साद जो बि इहो ख़्यालु पोइ इहो फ़ैसिलो थियो त हिनखे छॾिजे आयत लथी या आयत लथी हिन में मतिलबु हो त न छॾणु घुरिजे हा पर रब तबारक मताला मुंहिंजे तरफ़ां इहो फ़ैसिलो थियल आहे तंहिं करे माफ़ जो तव्हां इहो कयो आहे हिन इनमें काई गिरफ़्तारी कान्हे का ख़ासि जेको फ़ैसिलो क़ौम जो क़ौम जे जज़्बात जो थियो आहे थियो वञे इन्हनि खे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि बि थोरी हिते मिली त जेकॾहिं तव्हां हिननि खे छॾींदव तव्हांखे माल मिलकत मिलंदी पर तव्हांजा एतिरा माण्हू शहीद थींदव इहा ॻाल्हि ॿुधी वञो कीअं थियो उन्हनि माण्हुनि जिन खे शहादत जो शौक़ु हो उन्हनि ते सही जे लड़ाई में सतरि माण्हू थी अकरम सलाह जेका राफ़त त भई उन बिना ते इहो मामिलो थियो आम हालात में बि करीम राय खे इहा ॻाल्हि हुई पर इस्लाम जिन हालात खां गुज़री रहियो हो उन ते नज़र करण वक़्त मसाले जे लिहाज़ सां काफ़रनि जो सख़्तु मुक़ाबिलो हो ऐं ॾिसो त केॾी तकलीफ़ूं ॾिनो हुन बि साईं जन खे तंहिंजे मुताबिक़ सही तरह उमर फारूक जो ऐं हज़रत साद जो जेको मस मशवरो सुञाणो करे न पिया शफ़क़त ऐं जेका रहमत न बि आहे उन जे त मुताबिक़ फ़ैसिलो थी वियो पर जेका हालात जी वक़्ती निज़ाकत हुई उन में हज़रत उमर फारूक जी तंहिं करे अलाह ताला हुन हालात ऐं वक़्ती निज़ाकत खे ॾिसे थो ऐं फरमाए थो त लोला किताब में न लाहे सबक़ु अलाह जे तरफ़ां जेकॾहिं इहा ॻाल्हि लिखियलु न हुजे हा जेका थी वई इहा तकदीर ईअं ई पर अलाह ताला जी त हुई तंहिं करे हिकिड़ो पहिरियों मामिलो हो रिश्ते कराबत जो मामिलो हो इहे ॻाल्हियूं सभिनी खे नज़र रखियऊं ऐं अलाह तबारक मताला पंहिंजो जेको गिनाह अथसि उन गिनाह खे हिते ज़ाहिर थो करे पोइ इते हिकिड़ो शुबोह पैदा थी पियो हुन बि साईं जन छा कयो जो इन आयत नाज़ थियण खां बाद उमिरि फारूक जे कुले ते हथु रखी फरमायूं त अलाह जो अज़ाब अचे त ई माण्हू बचे पाणी शुभो पैदा थी वियो तरामा वरिता विया पोइ उन में हिन बि चओ उन्हनि शख़्सनि खे जिन जे हथनि में कैदी आहे ईअं बि ख़ैरु आहे जेकर तव्हांजे दिलनि में ख़ैरु आहे त इहो त गुम ख़ैर में मां ज़मीन तव्हांखे अलाह ताला घणो ई मिल्कियत माल दौलत ख़ैरु ॾींदो जेकी तव्हांखां वरितो वियो आहे लको में माफ़ बि कंदो अलाह वखूर रही पैसा वरितो न हिननि खां उन पैसनि वठण जे करे वरी उन्हनि काफ़रनि खे अलाह तबारक तसली कई त तव्हां हिन वक़्त में गिरफ़्तार आहियो ऐं तव्हां खां वठी तव्हांखे आज़ादु कयो वियो आहे पर जे तव्हां में भलाई अची वई त अलाह तव्हांखे माफ़ बि कंदो मिल्कतूं दौलत बि ॾींदो हज़रत अब्बास ऐं ॿिया जेके बुज़ुर्ग केतिरा पोइ मुस्लमान थिया उन्हनि सभिनी जे लाइ हिन में इशारत ॾियारब तलाउ खे बि इशारत थी ॾिए त जेकॾहिं तव्हां में इस्लाह अची वई त इहा मिल्कत दौलत जेका अॼु तव्हांखे खां वरिती वई आहे वरी इहा वेंदी वेंदी वेंदी तव्हांखे मिल्कत अची अची दौलत हज़रत हज़रतासि गिरफ़्तार गिरफ़्तार हो हुन बि अगरि सलाह सम्झनि हुनखे फरमायो त तूं पाण बि पंहिंजो फिजियो ॾे ऐं जेके तुंहिंजा ॿ पुट आहिनि भाटिया आहिनि अकील ऐं नौकल हिननि जी बि ॾे हि मोहम्मद त तरक पंहिंजी बपियत हया थी मुंहिंजी बाक़ी जेका ज़िंदगी आहे हाणे जेतिरो मां जीअरो आहियां इन कुरेश जे कफ़ालतदारीअ में ऐं उन्हनि खे ॾाढो हथ टंगण में तूं मूंखे मजबूर कयो हींअर जे करे मां अहिड़े उमिरि में इन पंहिंजो बि ॾियां फिजियो इन पंहिंजे नौकल जो बि आकील जो बि ॾियां पंहिंजी माना त मां हाणे पिना न क्रेश में न बि साईं परवायसि त उमिरि फज़ल पैसा ॾेई जीअं मूंखे जो तूं निकिते हीअं त पोइ जे मां हुनखे चयो त मूंखे ख़बर न आहे त मूंखे अलाए छा हींअर थींदो तंहिं करे मां होॾे ई आयुसि हदसि ॿी हदसि हदसि न पोइ त मां उहो त हुनखे ॾिनो त हाणे मां वञा थो अलाए मूंखे मौत थी पवे या त हालत थी पवे ख़बर न आहे आहे पोइ जेकॾहिं थिए थी त ॾिनो ऐं ॿियो अब्दुल उबेदुल फज़ल आहे फसम आहे इहे मुंहिंजा पुट आहिनि कुसम इन्हनि जे लाइ अबा समाज कहिड़ी शइ तोखे ॼाणायो इहो जो तूं इहो सॼो कलाम असांजो जेको मां ॿी ॿिए पंहिंजी ॿुधायो मूंखे हाणे पंहिंजो रब ख़बर ईंदी आहे त तूं हेॾा पैसा हुते फिटी करे आयो आहे वसीअ आयो ऐं चए थो त मुंहिंजे पुटनि जे लाइ पंहिंजे लाइ अॼु करे मां मरां ऐं उहो चवंदो चए थो त मां पिन सॉरी आहिनि तीअं तोखे कंहिं ॿुधायो थी मूंखे रब ॿुधायो की जीअं तोखे रब ॿुधायो आहे त अलाह अलाह मुंहिंजे घर वारी हुओ हेॾो जल्द हेॾो थी नथो सघे अलाह खां ॿियो कोन नथो ॼाणे मां राति जे ऊंधनि में आहे चङो मां ॾींदुसि कुलमनि खे एॾी कुमल आहे जेके गिरफ़्तार जे हथनि में जेको वरितो आहे तव्हां तालो त बसि मुस्लमान हिते त खणी थी पियो पर हलियो वियो छो त गिरफ़्तार जंहिं वक़्त में थियो तंहिं वक़्त में ऐं हुनजी सम्झाए जेका हुई अखर सो एॾो हुयो चढ़ाई ते ॿीहर न छॾी जॾहिं बदर में सतह थी वई उन वक़्त में सहाबा कराम जमा जमाती हाणे बाक़ी काफ़िले ते कठे हलूं ओ न छॾी ताईं तूं छॾियूं हज़रत अब्बास चयो त न कजांइ या मोहम्मद कदाल ईअं न कजांइ ईअं छो की तव्हां चओ नथा त अलाह ताला तव्हां सां वाइदो कयो आहे ॿिनि जमातुनि जा हिकिड़ी जमात जमातूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं हलनि पियूं सदक सदक ठीकु तूं सच चयो न बाबा न हलंदो त अहिड़े गिरफ़्तार थियल जी सलाह इहा जेका आहे सां न बि पंहिंजी माना त हुनजे तबियत में नुस्सो हो जिनी माना हिजरत ॿियो वरी हेॾे हिननि जॻह ॾिनी सभु हिक ॿिए जा दोस्त माना थो पर लमियो हाज़िर हिजरत न कई अथनि में तव्हांजो कुझु बि न आहे हथ जो हाज़िर अचनि हिजरत करे माना उन्हनि जो हक़ बि न आहे अञा वेठा आहिनि घर हिजरत ज़रूरी आहे पर जेकॾहिं तव्हांजी मदद कंदी हिन में फाइलकु न पोइ मदद कजो बिलाला क़ौम क़ौमिन मगर अहिड़ी हिकिड़ी क़ौम जेका पहिनत मां बहिनो मिसाफ़ तव्हां हुनजे मिसाब जो वाइदो आहे पोइ पंहिंजो वाइदो न नथो माना उहे माण्हू जेके तव्हांजा मुहाजर थिया आहिनि अञा ऐं काफ़रनि जे इलाइक़नि में रहनि था पोइ तव्हां हुननि जी मदद करियो मगर हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त उन काफ़रनि सां तव्हांजो मुआदो थियल आहे त पोइ हिननि पंहिंजनि मुस्लमाननि जी बि मदद न कजो न कजो छो त जेकर उन्हनि मुस्लमाननि ऐं काफ़रनि जी पाण में लड़ाई थी पवे त पोइ मुआदो नथो हूंदो इहो मतिलबु आहे कानून रियात हितां कानून थो मिले पियो त इहो ज़ाब्तो ज़रूरु रखिणो आहे वला बि मां तव्हां वसील अला ताला तव्हांजे अमलनि खे ॾिसे थो केदिन जे मुतालिक़ इहो फ़ैसिलो कयो ईअं न कंदो अलाह जे रस्ते में तव्हांखे टाइम ॾिनऊं हिक ॿिए में पाण में वधीक वेझा आहिनि किताब अलाह जे दफ़्तर में इन अलाह बिल्कुलु शइ अलीम अलाह ताला हर शइ खे ॼाणे थो मतिलबु वरसो तबिको हिननि जो पाण में हूंदो बाक़ी जेको मवालात आहे हिननि जी उहा हिननि जी बराबरि रहंदी वरसो तबिको हिननि जे पाण में हूंदो हिते सूरत अनफाल पूरी थी हिन खां बाद तोबन सूरत पूरी आहे या तोब ऐं अनफाल पाण में गॾियल आहिनि ॼण मज़मून हिकिड़ो ई आहे والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم أولئك منكم وعلو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين فسيحوا بالأرض بعرباط أشهر واعلموا أنكم غير ان الله مخزي الكافرين أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير موجود الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم सूरत में मथे मज़मून गुज़रियो आहे त बदर में जेकी मामिलो थियो अलाह तबारक बदाल जी ख़ासि इनायत हुई ऐं बदर में अहिड़ा ज़हन पहुची चुका जेके तेरहं भरे अॻु में मके मुकरम जे अंदरि हिजरत खां क़बल तरबियत हासिलु करे चुका हुआ पुरानी असरार इल्म ऐं हिकमत उन्हनि जे ज़हन में वेही विया हुआ सूरत अनफाल अवायल हिजरत में नाज़िम थी ऐं हीअ सूरत बरात आहे या अवाख़िर हिजरत में नाज़िम थी अवाखिर हिजरत जो मतिलबु मदीन मुनवर में जेके ॾह साल रहिया उन पोएं वक़्त में जन जी आदत मुबारक हिन बारे में आयात क़ुर जे नज़ूल वक़्तु हुकुम फरमाईंदा हुआ फलाणी आयत फलाणे सूरत में फलाणी आयत फलाणे सूरत में रखो इहो तरीक़ो हूंदो हुओ हिननि आयतुनि जे मुतालिक़ जेके हाणे सूरत तोबा या बरात में आयूं आहिनि उन्हनि लाइ पाण का बि तस्वीर न फरमायाऊं त हिननि खे कहिड़ी सूरत में मुंतरद कजे इन मां ज़ाहिर मालूम थिए थो त इहा मुस्तक़िल सूरत आहे न त फरमाइन हा त फलाणे सूरत में मिलायो फलाणे मज़मून में आणे छॾियो मुस्तक़िल सूरत सम्झ में आई कंहिं सूरत जो जुज़ो न आहे लेकिन आम क़ाइदो इहो हुयो त जॾहिं का नई सूरत नाज़ थींदी हुई त पहिरीं सूरत खां जुदा करण वक़्तु उन ॿी सूरत खे करे शुरू कयो वेंदो सूरत तौबा जे शुरूआत में न आई आहे ऐं पाण अहिड़े क़िस्म सां हिन जी शुरूआत कॾहिं बि तिलावत में या वई इलाही जे वक़्तु बयान न फरमाई अथनि इहा ॻाल्हि हिन तरफ़ मुशेर आहे असांखे शूर थी ॾियारे जुदा गन सूरत बि न आहे वरी सदनि इर्शाद ग्रामी हुजे हा त फलाणे सूरत में फलाणे हंधनि खे मिलायो इहा बि कान्हे बि साईं जो इफ़्ता थिए हा इहो मुशिर हुजे हा अलद सूरत ते उहो बि न आहे इन वजूह ते नज़र कंदे मसाहिफ़ उस्मानीअ में हिन जी शुरूआत में बिस्मिल्ला न लिखी वई ॿिन्ही तरफ़नि जी रिआयत थी निशान ॾेई अलॻि कयो वियो बाक़ी ॾिस्म लाए सां अनफाल ऐं हिन जे दरम्यान फसल न कयो वियो छाकाणि त पूरी तरह इस्तकलाल इल्म में न आयो त हिनखे मुस्तक़िल कजे या मथी ज़रूरत हुजे इहो बणाइजे बाक़ी अनफाल खां बाद मुतसिल रखण जे वजह इहो आहे त अनफाल नज़ूल में मुक़दम आहे कंहिं ख़ासि वजह जे पोइ हुन थी सघे जॾहिं अवाइल हिजरत में अंकाल नाज़ थी त भली अॻ में तो बि अवाखर हिजरत में पोयनि ॾींहनि में नाज़ थी हुजे बाक़ी इन में हिक ॿिए खे जुज़ो बणाए ज़म कजे अहिड़ो हुकुम न आहे न बि अक्रम सलाह सम्झनि बिस्मिला सां शुरू न कयो तंहिं करे मुस्तक़िल सूरत न थी सघंदी त कदम ताखिर वजह इहो आहे त तंहिं करे हिनखे अॻे करण जी तरजीह करे नथी सघिजे पोइ करण जी तरजीह इहा आहे त बाद में मज़ामीन खे जेकॾहिं ॾिसिजे थो त मुर्तबत अहिड़ा मुतसिक़ वाकियो आहिनि गोया बरात सूरत अनफाल सूरत इहे हिक ॿिए में आहिनि अनफाल तमामु तकज़ बदर जे लाइ मुतलिक़ आहे ऐं बदर जो ॾींहुं क़ुर पाक यमुल फुरकान जो ॾींहुं फरमायो जमान पढ़ाई जंहिंजी आहे हक़ ऐं बात फ़ैसिलो इस्लाम ऐं कुफर जो हदूं मुक़र मुशरकनि ऐं मुदनि में अलाह तबारकाल जेको हिकु तरफ़ एतराम ॿिए पासे तज़ली कई उहा बदरी बदर जो मार्को फिलकीत इस्लाम जे आलमगीर ताक़तवर बिरादरी जो हिकिड़ो संगत आंदीर आहे ऐं हुकूमत इलाही जी हिकिड़ी वॾी तासीस आहे हुनजो मुक़दमो आहे जिते बि कंहिंखे हुकूमत इलाही करणी हुजे हिन बलबोते ते हुकूमत इलाही क़ाइमु करे सघे थो अलाह तबारक वताला बदर खां बाद हुकूमत इलाही कराई ॼण मुक़दमो आहे ॼण ते बाचो आहे हिकिड़ो अलाह ताला फरमाए थो कफ़र समायो तफ़र फैसिलो थी वियो काफ़िर काफ़िर जो काफ़िर सां मुस्लमान नथो तालुक रखी सघे तबके मुबाला मुबालात आई आहे इलाह तफ़ालू फरमाए थो जेकॾहिं तव्हां न कंदव इहो कमु ख़ालि इस्लामी बिरादरी क़ाइमु न कंदव तव्हां बातिल माण्हुनि सां गुमराह फिरकनि सां दुनियावी मफ़ाद ऐं अहिड़े कंहिं मामूली मक़ासिद जे लाइ अहद पेवन कंदव ऐं तव्हां इतफ़ाक़ न कंदव पाण में इलाह तफ़ालू फितनतुनि इलाही तुंहिंजो इन जी सरी इंतिज़ारी आहे आलमगीर बरादरी जो कोई बि ताक़तौर या ज़बरदस्त मर्कज़ हिसी तौर जे करे हुजे बि ऐं किथे दुनिया में क़ाइमु थियल बि हुजे त जज़ीरतुल अरब खां सवाइ न पुछे जज़ीरतुल अरब हिकिड़ो अहिड़ो मुतवसित इलाइक़ो आहे जिते सारी दुनिया जो मर्ज अची सघियो सदर मक़ाम उनजो मक़ु मुकरम आहे इहा ॻाल्हि सम्झ में बाक़ी मुस्लमान ॿ कंहिं खां हिजरत करे जो आया हुआ ऐं अची उहो को ख़ुशी सां कोन आया पंहिंजे सियासी कुवत खे इस्लाम जे इशाहत लाइ जमा करणु ख़ातिर दावत ते आया हुआ अंसार चयो तव्हां असां वटि ईंदव ॾुखिया न थींदो तव्हां असां गॾिजी कमु कंदासीं हुते काफ़िरनि जे ज़ेरे सां इहा ज़िंदगी बसर करणी पई पए दाराम खे आज़ादु करण जे लाइ मुस्लमाननि खे विलायत खपंदी हुई रिफ़ाक़त खपंदी हुई वॾीअ हिन जा दोस्त अंसार थिया रफ़ीक हिननि जा अंसार थिया अलाह ताला फरमाए थो मालकु में मलायत हता जाज यादि रखो दोस्ती कान्हे जेसि ताईं हिजरत करे पोइ दोस्ती आहे बस बि मदद बराबरि पहुचाई वई ऐं नतीजो निकितो त मर्कज़ इस्लाम जो आज़ादु थियो इन मुवालात जे सिले में मुस्लमाननि सां अंसार सां मवालात कयूं काफ़र सां तर्क ववालात कयूं मुस्लमाननि तर्क वतन कयो मदीने में आया इस्लामी बिरादरी में अची दाख़िल थिया आज़ादु मुस्लमान मुजाहिदाना क़ुर्बानियूं कुफर जे कुवत खे टोड़े जज़ीर अरब खे हिकिड़े इस्लाम जे लाइ स्टेज बणायूं सतह हमवाज़ इहो हिकिड़ो अज़ीम कारनामो हो इन अज़ीम कारनामे खे अॼु ताईं इहो हिकिड़ो मक़ाम ऐं मौको मिलियलु आहे त सारी दुनिया जे मुस्लमाननि खे क़यामत ताईं इन जाइ ते नज़र अचे इहा ख़ासि ॻाल्हि अलाह ताला फरमायो तव्हांखे हाणे अॻिते आज़ादी आहे आहे बसि हाणे लड़ाई लड़ाई आहे जिहाद काम ताईं आहे बाक़ी हिकिड़ी सूरत आहे इन हू सलम फजन अला जेकॾहिं हू माहिर थियनि गर्दन झुकाइनि सुलह जे लाइ क़बूल कर उन्हनि जो सुलह बाक़ी मुस्लमान सुलह जे लाइ तयारु न आहे कुफ़रत कीअं सुलो कबो कुफरत थी पए माण्हू पाण बेफ़ुरमानी ते सुलो कीअं पंहिंजे शर्तनि ते सुल हुननि जो क़बूल कंदासीं पंहिंजी शर्तनि ते उन्हनि जी शर्तनि ते न असांजी का बि पार्टी ठहंदी असांजी शर्तनि ते ठहंदी पोइ असांजो इत्याद आहे उन्हनि सां सुलह आहे बाक़ी न त उन्हनि जे शर्तनि ते असांजी पार्टी हले या तिबाही आहे पोइ त इस्लाम जी पार्टी न चइजे असांजा जेके बि नौजवान छोकिरा आहिनि ग़लति ॻाल्हियूं सम्झी काॾां ते काॾे चिड़ी पखिड़ी विया ईअं न आहे उन्हनि खे ईअं न करणु घुरिजे इन ॻाल्हियुनि खे सम्झणु घुरिजे हाणे ही ॻाल्हि यादि रखो जंहिंमें तुलबा में असां दिलचस्पी वरूं जंहिंमें तुलबा खे वजूद कोन हो असां सतरि में कोशिशि कई अठहठि में सतरि में असां कोशिशि कयूं पोइ चंद हिकिड़ा छोकिरा लाहौर खां बि आया उसलूब वारा ॿिया पिया पोइ उन्हनि खे असां पंहिंजे शागिर्दनि सां जेके दोस्त मुंहिंजा हुन सां सैर पढ़ायो छोकिरा सिंध यूनिवर्सिटी जा छोकिरा मूंसां उन्हनि जी अक़ीदत हुई मां हुनखे के ॻाल्हियूं सम्झायूं पोइ सैर सयाहत कयूं पाण में हुननि जो इतिफाक थी वियो ज़मीन हुन में असांजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो हे हली इस्लाम जा अॻिते वकील थींदा असांखे मदरसे जे तालबिल उन्हनि उन्हनि सां खे मिलाइणो कोन हो हिकिड़ी ॻाल्हि थी पई नेक छोकिरा आमद रफ़्त मदर असां ॾे पोइ वरी इहा शाख बि गंडजी पई पोइ इन में असांखे घणो नुक़सान बि पतो ईअं थियो छो त हू छोकिरा ॿिए तहज़ीब जा माण्हू उथणी वेहणी उन्हनि जी ॿी तालीम उन्हनि जी ॿी नेक नियती जे बिना ते हू असां सां साथ ॾियनि पिया असांजा छोकिरा जेकॾहिं उन्हनि जे मुआशरे में वेंदा त लाज़मी तरह उहो असरु क़बूलींदा जॾहिं हुननि जे छोकिरनि असांजे मुआशरे में अचे असरु क़बूलियो ऐं असां सां साथ ॾिनो तबियतूं हिकु जहिड़ियूं न आहिनि घणनि खे नुक़सानु कयो हिन जो मिसाल मशहूरु ईअं आहे जे माण्हू वञे सिंगनि सिंघनि कारो कन बि लहाए हुजे असांजे तालबेल मदरसनि जे खे नुक़सानु कयो घणो नुक़सानु कयो हाणे अॻिते हली ॿियनि माण्हुनि सां मेल झोल जे करे जमी तुलबा हद ताईं असांजे दर्द सां बि बणी थी वियो बहरहाल असांजी नियत चङी हुई अञा बि चङी नियत आहे त इहे इस्लाम जा वकील थी पवनि ऐं को कमु कनि नौजवाननि में कमु करणु इहो तमामु ज़रूरी आहे इहो ज़हन असांजो कोन बदिलियो आहे बाक़ी इस्लाह जी अज़ीम ज़रूरत असांजे मदरसनि में तालादा हूंदा हुआ ऐं उन्हनि वीचारनि जो सुथणो ॿुथणो बि मथे हूंदियूं गोॾड़ियूं मथे वधंदा हुआ टोपड़ी में वक़्तु गुज़ारींदा हुआ पोइ जॾहिं हिननि सां मेल झोल थी त हिननि जो सुथणो बि थी वेंदो ऐं टोपियूं बि ॿिए क़िस्म जूं पाइण लॻा उथण वेहण थी वियो ज़हन बदिलजी विया केतिरा छोकिरनि पोइ वरी इम्तिहान ॾियणु शुरू कया ऐं पोइ दंगो ॻोल्हण लॻा त एॾो न त टपी ओॾे बि वञिजी ईअं बि थी पियो पोइ हेॾो इम्तिहान ॾेई त पोइ कॉलेजनि स्कूलनि में वञी मास्तरी वरितो कीअं कीअं नुक़सानु नुक़सानु थियो बहरहाल हिकिड़ी मखलूत जेकॾहिं का जमात थी पवंदी आहे त पोइ उन में अहिड़े क़िस्म जा असर ईंदा आहिनि अलाह ताला जंहिंखे बहरहाल रब ताला जो फ़ैसिलो त इम्तिसाल इस्लामी हुकूमत में बिरादरीअ जो थिए ऐं मर्कज़ हुकूमत जो इलाही जो मुस्तक़िल जज़ीरो अरब हुजे ऐं फितने जहिड़ा जराइम जेके हुजनि उहे बिल्कुलु ख़तमु थियनि तेसीं ताईं जंग जारी रहंदी इस्लामी जानत हक़ीक़ी तहज़ीब अख़लाक ऐं जंहिंखे अलाह तबारक मताला मर्कज़ बणायो सारी दुनिया जे इज़त जो इन कला अला फुल्क नज़ीम बहितरीन फुल्क अहिड़ी शख़्सियत जी ताबेदारी इहा या लाज़मी थी वई जो उनजे हर क़दम क़दम में इंसान ज़ात जे लाइ फलाह ऐं बेबूदी हुई अहिड़ी तरह मामिलो दुनिया जो वधंदो वधंदो जीअं उन वक़्तु सारी दुनिया में इस्लाम पहुतो ईअं फ़ाइदो थियो पर एतिरो थी पियो त अक्सर माण्हू जेके पैदा थिया त ईअं थी पिया आरा माण्हू थी विया ग़लति अनफाल सूरत में जंहिं शइ जी इब्तिदा थी आहे त सूरत में हुनजी इंतिहा थी आहे ऐं पाण में इन्हनि जो निस्बती तालुक आहे हज़ूर अनवर सलाह सलम जन हज अकबर खां अॻु में जेको पाण हज फरमायूं विदा जो उनखां अॻु में हिकिड़ो साल हज़रत सईद राबा खे सिद्धी रज़ी अलाह ताला मूंखे मोकिलियऊं तव्हां हज ते वञो ऐं उते ऐलान कयो त अलाह अलाह जो वसूल काफ़रनि खां बरी आहे उनखां बाद हज़रत अली करम अलाह जंहिंखे मोकिलियऊं त तूं बि वञ छो त वरी इहो ख़्यालु कंदा त पंहिंजे कंहिं तमामु वेझे रिश्तेदार खे न मोकिलियईं हालांकि हू बि सौट आहिनि ख़ानदान साॻो आहे हज़रत अली कराम जो बाद में पहुतो पोइ हुआ न त हू उघाड़ो सवाफ थींदो कुरेश खां तबरूक ख़ातिर खे लिबास वठंदा पोइ गोलियूं ॿधाए पोइ हुनखे सवाफ कंदा पोइ उन्हनि जी इज़त दाल तूं खाधा पीता वग़ैरह ईअं थींदो रहंदो हुयो बहरान पोइ उघाड़ो तवाफ तुरेश कपिड़ो ॾे या न ॾे हर कंहिंखे लिबास पाइणो आहे इहा इस्लाम आंदी रस्म इन खां बाद पोइ अॻिते खाने काबे में मुशर्फ़ तवाफ़ करणु न लॻो छो त हिकदमि ईंदड़ साल फतह थी पई ऐं फतह मकी थी वई मुशिक़नि जी दाख़िल बंदि हीअ आहे बरात सूरत जो मज़मून जंहिंजी इंतिहा आहे थियल प्रोग्राम में ऐं इब्तिदा थियल आहे इन प्रोग्राम जी सूरत इहो हिकिड़ो मज़मून आहे जंहिंखे बयानु फरमायो आहे ऐं फरमाए थो त इहे काफ़र जेके आहिनि से <clears throat> हाणे पंहिंजे ज़ात ते न रहनि ऐं जेकॾहिं उहो सुलह सां वक़्तु गुज़ारनि त भली सुलह सां वक़्तु गुज़ारनि जेकॾहिं न जंग जे लाइ कनि त पोइ जंग करे नथा सघनि असां जंग कंदासीं उन्हनि सां फ़िलहालु त ईअं ज़मानो गुज़रियो पोइ हिन बारात खां बाद नबी अकरब सलाहु निकिरंदा हुआ अरब कवायल में असर जो पोइ ॿुधंदा हुआ कंहिं तरफ़ बांग आई आहे पोइ लश्कर खे फरमाईंदा एॾे फरवाईंदा बसि अदा न थी वई जाॾो बांघ न ईंदी हुई उन्हनि ते पोइ हमिलो कबो हो ऐं उन्हनि खे वञी तबलीफ़ तालीम कबी हुई जेकॾहिं अञा बि ज़िद कंदा हुआ गिरफ़्तार करे हुन जा माण्हू ॿधी ॿधी उन्हनि खे इस्लाम जी तरबियत इस्लाम जबरी मज़हब आहे तालीम जबरी आहे माण्हुनि खे एतिरो जबर कबो जो माल खां अयाल खां मिल्कियत खां दौलत खां घर खां कब्ज़ में करे महरूम करे ऐं पोइ उन्हनि खे इस्लाम ॾिबो मजबूर थी इस्लाम क़बूलनि इस्लाम जबरी मज़हब आहे इहा यादि रखणु खपे ॻाल्हि यूरोप असांजे मुल्क में इहा ॻाल्हि मशहूरु कई त इस्लाम इस्लाम नरम मज़हब आहे अखलाकी मज़हब आहे जबर को जब कंहिंजा त बदख लॻा कंहिंखे नेकीअ जे लाइ मजबूर कजे इंतिहा अख़लाक इहो यूरोप वारनि यूरोप सर सईद अहमद ख़ान ऐं ॿियनि इन क़िस्म जो खणी तस्वीर लिखिया ऐं नबी अकरम सलाह हिननि जंगियुनि खे बराबरि ॾिनऊं सभु ग़लति आहे इहो प्रोग्राम आहे इहो इस्लाम जो इबन खां पुछियो वियो सहाबी आहे हज़रत इबन पुछियो वियो त सूरत तौबा खे सां छो न शुरू कयो हुन जवाबु ॾिनो इस्मला सलाम अमान सूरत तौबत बरात तहबत बरातकी जंहिं में सलाम हूंदो आहे अमान हूंदी आहे उहा उन सां कीअं शुरू कजे हिन में त बरात आहे तंहिं करे उनजे जंग जो ऐलान आहे तंहिं करे अलाह जल शन हुजो नालो जिते नब्ज़ आहे अहद जो ऐं मुहारबत जी चैलेंज आहे उते कीअं कबी कबी कान हा जॾहिं जंग शुरू कबी पोइ करे शुरू कबी बाक़ी न त इन्हनि सां तंहिं करे अलाह फरमायो आहे त जेको तव्हांखे सलाम अचे ॾे उनखे ईअं न चयोसि त तूं मोमिन न आहे पर जंहिं सलाम न ॾिनो तंहिंसां सलाम बि कोन्हे ऐं हुनखे ईअं चइबो त मोमिन न आहे तंहिंखे बरात मिली आहे अलाह जी बेज़ारी आहे साफ़ जवाबु आहे अलाह जे तरफ़ां ऐं हुनजे रसूल जे तरफ़ां तुम जिन सां तव्हां वाइदो कयो आहे साफ़ जवाबु आहे मिनल सां फिल हाणे कोई उन्हनि जे लाइ अमन कोन्हे असां वटि ज़मीन में घुमो चारि महीना तव्हांखे मोकल आहे वा लमो ॾिसो जाचे त तव्हांजी हाणे हिन वक़्त में हालति छा रही आहे अया का तव्हांखे ताक़त आहे त तोफ़िक आहे जो तव्हां उन जे बलबोते ते असांजे मुखालफ़त खणंदव यान कुम गैर मौजूदु आहे अलाह खे तव्हां कंदड़ न आहियो रब तबारक मताला वॾी कुवत थो रखे छहीं हिजरी में मकाम हुदेबे जो जॾहिं थियो त हज़ूर अनवर सलाह सलम जन ऐं कुरेश जे मुआदो थियो ऐं सलो थियो बनू खुज़ा कबीले जा मुस्लमान बनू बकर जा कुरेश इहे पाण में हलीफ़ हुया ऐं हिन जो मुआदो हुयो पोइ छा थियो जो बनू ख़ुज़ा जे मुस्लमाननि बनू बकर जे हलीफ़ माण्हुनि जे मुआदे जी परवाह न करे ऐं उन ख़ुज़ा वारनि ते खणी हमिलो कयो कुरेश हथियार वग़ैरह जेके हुयासीं सभु उहे गॾु करे ऐं ज़ालम ते हमले आवर थियण जे लाइ हुननि मदद कई अहिड़ी तरह कुरेश ऐं उनजे हलीफ़नि ईअं पाण में मुआदो कयो ऐं उहे उहिदे बि आहिनि उहे बि क़ाइमु न रहिया जंहिंजे जवाब में हिजरी ते नबी अकरम सलाह सम्झनि अचानक मके मुकरम ते हमिलो करे ऐं मके मुज़मा खे आसानी सां फतह करे वरितो पॉलिसी हेठ थियो ऐं सड़ब करायो वाट ते अलाह तालुम कयो त इहो ऐं हक़ीक़त में इहा उन्हनि गदारी कई जॾहिं मुआदो टुटो ऐं उन मुआदे टुटण खां बाद का बि कौम कंहिंजी पाबंदी न हुई ईअं न बि साईं जन बिना पाबंदीअ जे मुआदो हमलो के अलाह अलाह कंदड़ आहे राजनल रसूल अलाह जे तरफ़ां इतलाउ आहे रसूल जे तरफ़ां माण्हुनि ॾे जंहिं महिल अकबर अॼु अकबर जे ॾींहुं इतलाउ आहे उन्हनि खे त हज उमिरो इहे ॿ शयूं आहिनि पर हर उमिरि खे हज असर चवंदा आहिनि अॼु अकबर ते ॿ ॾहीं तारीख़ ते उज़ जो ॾींहुं या नाई तारीख़ ते अरफात जो ॾींहुं ॾहीं तारीख़ ते खाने काबे जो सवाफ इहे ॿ ॿधंदा आहिनि नाई तारीख़ ते बीहबो ॾहीं तारीख़ कबो पोइ आई तंहिं करे हजुल अकबर चइजे मतिलबु इहो ऐलान जो अलाही तरफ़ा इतलाउ आहे माण्हुनि खे हजल अकबर जे ॾींहुं उन लाइ वरी न अलाह ताला वरी आहे बेज़ार आहे अॻिते तव्हां सां कोन्हे उन्हनि क़बाइल जे हक़ में हुयो जिन बीआई जी मुआदो कयो हो वक़्ती मुआदो कयो हो ऐं पोइ पाण ई उन्हनि अर्थ कई जंहिं बनू बकर वारनि या कुरेश अची हिक ॿिए जे हलीफ़नि ते जोड़ियो ऐं उहो मुआदो भञी फिटी कयूं जेकर इहे सभु माण्हू सिरक ऐं कुफर खां कोभा कनि त पोइ हाणे दुनिया आख़िरत हुनजी संवारजी वेंदी वेंदी जिन त अल्ला ताला जो हाणे इरादो इन्हनि जे बारे में असुलु ॿियो आहे कहिड़ो त जज़ीर अरब खे पाक कबो ऐं पूरे जो पूरो उहो मुस्लमाननि जो जज़ीरो थींदो ताक़त ग़ैर जी मगलूब थींदी ख़तमु थींदी ताफ़िरन खे कुफर ऐं बदहदी जी सज़ा मिली वेंदी अहिड़ी तरह सां इहो फ़ैसिलो थी वियो पोइ तॾहिं अलाह तबारक मताला तबारकाला रसूल इहो पोएं वक़्त में हज़ीज़ शरीफ़ में ऐलान फरमायो ऐं पंहिंजी हिकिड़ी ख़ुशी जी ॻाल्हि ॾेखारियऊं इन शैतान इहा ई सभिनी जज़ीरत आरा ऐं इहो ख़ैर मज़ो सही फारूक जो उहे जेकॾहिं वरी बि हरकत कंदा <clears throat> इहे उन्हनि क़बाइल जी आहे ससना जिन जो मुआदो मियादी हुयो ऐं उहे उन ते बराबरि क़ाइमु रहिया ऐं कुझु कोताही वग़ैरह हुननि न कई हुई तंहिं करे उन्हनि जे लाइ इलल जिन सुम्हनि कुम उन्हनि कोन को कुसूर कयो आहे शयुनि कंहिंजो जो अलॻि कुम न कई तव्हांजे मुआदनि सां हलीफ़नि सां मुखालफ़ खे मदद करे ईदायो अथनि तंहिं करे हिकिफ़ती इलाही पोइ तव्हां उन्हनि ते पंहिंजो अहद पूरो कयो जेका मुदत आहे इन विच में अधु शिकरी तव्हां न करे छो त हुननि कोन डोड़ियो आहे इन लाइ लाइती अलाह ताला परहेज़गारनि खे मुहबत रखंदो आहे उहो हुयो जीअं बनू ज़मरा ऐं मुदलिद कबीले वारा इहो इन्हनि जे मुतालिक़ ऐलान हो त वाइदे ताईं भली इहे रहनि पोइ मुस्लमाननि जो उन सां मुआदो बराबरि हुयो ऐं मुआदे जो एतिराम थियो मुआदो जॾहिं पूरो थींदो जदीद मुआदो कोन थींदो उन वक़्त ताईं उन्हनि सां तारूज़ बि न थींदो ईअं थियो इन खां मकी थी त पोइ जो मुस्लमान थिया अची जेके ॿिया असुल अरब जा त उन्हनि खे इंतज़ारु हुयो ॾिसो पंहिंजे क़ौम सां कीअं थो निबिरे ऐं मुहरम पकुल मुशिफ़क़ी इहे गुज़रनि पोइ तव्हां मुशरकनि सां लड़ो मारियो ऐस वजत ऐं जाते लहो ख़ुज़ू हुम पकड़ियो घेरो कयो वकूदुल वहसर मरसद ऐं इंतज़ार करे तव्हां उन्हनि जे हर हिकु जॻह जो जितां लंघनि खे मुशिक़त अलाह जो अलाह जो भाउ ई इंसान सात जो दुश्मन ऐं ज़ुल्म जो अलंबरदार इन खे हक़ु कहिड़ो आहे इंसाननि जे मुआशिरे में कादयानी असांजे लाइ ईअं आहिनि अलाह जा मुनकिर ख़ातमियत जा मुनकिर इस्ती ज़ुल्म बर्पा कंदड़ इंसान ज़ात जा दुश्मन ख़ासि करे इस्लाम जा दुश्मन आख़िर इन्हनि खे हक़ु कहिड़ो आहे हिन खां वधीक ॿियो छा आहे कहिड़ी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो माण्हू रुगो निमाज़ नथो पढ़े तंहिंखे कतल करण जो हुकुम ॾिनो आहे इमाम अहमद बिन हमल इमाम शाफ़ी इमाम टिनि इमामनि क़तल जो हुकुम ॾिनो आहे सिर्फ़ु निमाज़ न पढ़े पियो जॾहिं त इन में इहा थधाई थी वई आहे तॾहिं त ईअं थियो आहे अबू फरमाए थो त हुनखे कोप करियो कुटियो कुटियो कुटियो सफ़ा जॾहिं बेहोश थी वञे छॾे ॾियो वरी होश में अची अचे निमाज़ पढ़ंदी इलाजु करायोसि शुरू कराए जे वरी न पढ़े निमाज़ वरी मारियोसि कुटियोसि कुटियोसि कुटियोसि वरी बि ईअं पोइ जे ईअं मारींदे मारींदे मरी वञे त पोइ दम हदारा खून मां ऐं जेकॾहिं इस्लाह में अची वञे थी वरी इस्लाम छो त इहो माण्हू जो कतल कजे इन खे ऐं ईअं कुफर ते मरे तर्क निमाज़ ते मरे तंहिंखां ख़ुदा खे ॾेई मरे इमाम अबू मरेफ जी नज़र सिर्फ़ु एतिरी वसी आहे लव माना उन अकाल उहो جو जो टुकड़ो जेको ॾींदा न बि ज़माने में उहो रोकान अहमियत जो मसइलो आहे असली मिल्कियत जो मसइलो न आहे मसइलो अहमियत जो आहे मुस्लमान हुनमां ख़तमु न पुॼे अहमियत हली वई आहे तॾहिं हुननि सां उथनि विहनि ॻाल्हाइनि ॻाल्हाइनि था अहमियत इहा आई त हिननि जी ज़िंदगी बसि अजूरनि हुजे ख़तमु पोइ चइबो त अहमियत आहे हीअ अहमियत हिते इस्लाम असां वटि आयो आहे अहमियत न हुजे त अरब जे रेगिस्तान में इस्लाम छाजे खां ॿाहिरि निकिरी आहे अहमियत ई न हिकिड़े हिते सिंध जे हिन कराची जे भरिसां देबल बंदर वटि हिते हिकिड़ी छोकिरी गिरफ़्तार थी आहे हिकिड़ो मुस्लमान उन्हनि नियापो मोकिलियो आहे त हज़ाज़ बिन यूसुफ़ पंहिंजे अज़ीज़ गाज़ी मोहम्मद बिन कासिम खे थो मोकिलियो त वॾो लश्कर ॾेई थो वञी हिननि खे आज़ादु करे वञनि करे किथे अरब किथे मुस्लमाननि जा ॿ हिकिड़ी औरत ऐं हिकु ॿ माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि आज़ादु करण जे लाइ अहमियत हुई जेसि ताईं अहमियत हुई मुस्लमाननि में तेसि ताईं इस्लाम बि हुयो अहमियत न आहे त हाणे बसि हर क़िस्म जा निज़ाम मुल्क में जारी थींदा बसि न न भॼे चवंदा आहिनि त न न भॼे ॿियो कमु हले ग़लति आहे हाणे इहा ॻाल्हि जेकॾहिं माण्हुनि खे ॿुधाइजे थी त माण्हू हिन ॻाल्हि खे कुझु नथा सम्झनि जेकॾहिं कलाकनि जा कलाक समो ख़राशी कनि माण्हुनि जे दिमाग़नि खे कुटे कुटे मतरकनि सां तिबाह कनि ऐं हिकिड़ो दफ़ो बि जेको हिन वक़्त में असांखे हालात मौजूदु आहे त परेशान कयो आहे सारे सियासत जो मुहरो इन्हनि ते थो फिरे बे ईमाननि ते उनजो नालो ई न मर्कज़ जो नालो ई न वठूं कहिड़ी सियासत आहे अलाह फरमाइदो हर ताक़ में तव्हां वेहो पंहिंजो ताबू जे करे तोबा कनि नकाम सलाद निवाज़ क़ाइमु कनि तोबा कनि माना पंहिंजे कुफर खां ऐं जेके हुननि जूं बदमाशियूं आहिनि सभिनी खां निवाज़ क़ाइमु कनि ज़कात ॾियनि पोइ हलूं सभी रहनि पोइ जॾहिं ॾियणु रखो इन लाइ गफ़ूर रही अलाह ताला बसि सुञाणा महिरबानी आहे ठीकु आहे बसि मुशरकी नस्तारक जेकॾहिं को मुशरक तव्हां वटि पनाह थिए त पनाह ॾेसि हथा यस्मा कलाम अलाह ख़ुदा जो क़रान ॿुधे सुम अबिल हू पोइ उते हुनखां फ़ैसिलो न वठो त मुस्लमान थिए की न न चढ़े अचोसि पंहिंजे घोट उते पाण वञी सोचे पंहिंजे अमल ते जाइ ते पहुचाए ॾियो कुफरियात सां करे इस्लाम में दाख़िल थिए ऐं हुनमें सोचे शक थक हुनजा भली दफ़े करियो पर इहो मुशरक जा शक दफ़े कबा न मुर्त जे शक दफ़े करण जो सुवाल ई कोन्हे उहो कासे आहे हिन वक़्त में यादि रखणु खपे हीअ ॻाल्हि त कादानी शक में न आहे हिन वक़्तु ख़तमु रुपती मसइले में शक में कोन्हे पर यकीन में आहे त ख़तमु रुपत न आहे ई आहे शक कोन्हे तंहिं करे हिननि खां कई बि पुछा जी ज़रूरत कोन्हे न को हिननि खे तबलीग जी ज़रूरत आहे सौ वरी गुज़रियो आहे अञा शक सौ वरी शक थींदो आहे छा न आहे शक थींदो बसि अलाह वटि मुशरकनि जे लाइ कहिड़ोल वटि कहिड़ो कोन्हे जिन शख़्सनि सां तव्हां उहा जो मस्तु मस्ती तव्हां बि बीहो जी मुहति थोर खे जेके पाण खे बचाइनि था ॿियो रब तबारक मताला जो ऐलान जेको फरमाईं यादि रखो इन्हनि में को रहम कोन्हे को तव्हांखे फ़ाइदो न ॾींदा हाणे तव्हां इन्हनि खे थोरो ही काफ़रतूं ॻाल्हियूं मशीतूं पर थोरो मुर्त जेको अञा बि हुनखां स्ट्रांग आहे न उन ते विझंदा ॿ तरीक़ो लाइ तव्हां रखंदा वञो नखरनि खे ॾिसो कीअं थो पूरो पूरो ईंदो वञे हुननि ते बिल्कुलु पूरो पूरो फुल अची वेंदो इहा आहे असुल हालत उन्हनि जी हिते अलाह ताला फरमाए थो यादि रखो इहे माण्हू तव्हांखे असुल नफ़ो न ॾींदा तव्हांजे फ़ाइदे में कोन्हनि न को तव्हांजे लाइ का का इन्हनि इन्हनि तव्हां वटि वटि जे लाइ अहमियत आहे कुझु न आहे अहमियत ॾिसो हिकिड़ो मसइलो थो पेश करे कैफ़ भई इहा ज़हरू अलॻि कोन इहा ॻाल्हि कीअं था तव्हां सम्झो तव्हांजे पवनि न बरात जो बरात छो कई वई आहे छो त मुशरक जेके अरब जा हा उन्हनि सां अद वग़ैरह थी सघे पियो उन वक़्त में कहिड़ो सुलो थींदो जो हाल तव्हां मुस्लमाननि सां अहिड़ो हुजे कहिड़ो हुजे जेकॾहिं तव्हां कंहिं वक़्तु उन्हनि जे कब्ज़े में न अची वञो इकड़ियूं उॾारे छॾनि अलाह फरमाए इन्हनि क़ौमुनि सां तव्हां हली ऐं पोइ इतफ़ाक़ कंदो तव्हांखे सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि जेके तव्हांजे खून जा प्यासा तिन सां तव्हां सुलो था करियो हे जेका बरात आहे सूरत इन प्रोग्राम जे लाइ हाणे इहा ॻाल्हि ॿुधायो त काज़े खून जा प्यासा मुला मुलामोराणो हथ था अचनि कीअं असां कंहिंसां उॾारसि इहो जे इहो तजुर्बो न हुजे त जेकर इहा ॻाल्हि बि न चई सघिजे हा पर तजुर्बो आहे असलम कुरेशी हथिया आहिनि तिबाह कयूं हुनखे रोबोली साहिब वीचारो हथि आयो हुन अलाए छा वधाए अलाह वधायो उन सां अहिड़ी तादी कयूं जो मुस्लमाननि वठी मथां हीरो कयो इजमाह कयो कंहिंजी जान छुटी कंहिंसां कहिड़ी तादी कंहिंसां कहिड़ी तादी ॾिठियूं मारण माराइण ॿियो हेॾे वीचारो साहिवाल जो हिकिड़ो हुयो उनखे मारे फिटी कयूं हाणे इन्हनि सां अञा तव्हांजी आ भगत मुस्लमाननि जी कीअं कीअं थींदो तव्हांजो सलो जेकॾहिं इहे तव्हांखे क़ाबिज़ थी पवंदा क़ाबू पाईंदा ला ज़िम्बा न रिआयत कंदा लिहाज़ कंदा तव्हां कंहिंमें कंहिं किरावत जो न की जो युर्दू न को बि अफ़वाह तव्हांखे राज़ी था कनि रुगो वात सां काबा कलूब दिलियूं मुनकिर आहिनि अक्सर फासकून केतिरा इहे बेफ़ुरमान आहिनि वॾा तव्हांखे रुगो ख़ुशि रखण जे लाइ इहे रहसनि कोशिशि करे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं था ॿुधाइनि संथियूं सुठियूं मुस्लमान धोके में रहनि ॿियो त कुझु न आहे यूरोप खां ऐं ॿियनि खां वठी ऐं इस्लाम जे बरख़िलाफ़ हिकिड़ो वॾो पंहिंजो मुहिम हलायो ऐं ॿिए शख़्स खे रुगो जी दावा ॾियारियऊं त सदूअ ख़ुदा जे रस्ते खां रोकींदे ऐं माण्हुनि खे पाण छिकींदा रहिया इन मां का बि सूरत हिन जी कान्हे का इज़त जहिड़ी चङी जंहिंमें तव्हां कुझु हुननि सां हथु ॾेई सघो वॾो मसइलो आहे का मुलाद जेकॾहिं जेका ॼाणे थी उनखे तफ़सील ॿुधायूं था माना जेके इल्म रखनि था उन्हनि खे तफ़सील ॿुधायूं था जायल खे तफ़सील ॿुधाइण जी का ज़रूरत न आहे जेको हिन ॻाल्हि खे न सम्झे उन उनजे लाइ बि असांजो को मज़मून कोन थियो हीअ हिन अहमाननि जे करे पंहिंजे वाइदनि खे वतानू फी दीन में बि तानो कनि फ़कातिल जे अॻु सां लड़ो इन्हनि को कसम न आहे हिननि जो रुकजी वञनि तिलो न बल्कि दीन हक़ जे मुतालिक़ उतां न गुस्ताखियूं ऐब जोयूं तरह तरह जा चिबरा कढियऊं इहे इमाम आहिनि कुफर जा इन्हनि माण्हुनि जी कार्य आयत कान्हे न को हिननि خیال کرنو ख़्यालु करिणो आहे पूरो मुक़ाबिलो اللہ हिननि सां अलाह तुका अलाह तुका तुल छो न लड़ो तव्हां अहिड़ी क़ौम सां जिन तोड़ियो आहे पंज वाइदनि खे इरादो कयूं रसूल खे ॿाहिरि करण जो कढण जो पैगंबर अल खे ॾिसो वतन मुक़दस खां कढण जो इरादो कयूं आख़िर कढी छॾियो मेटिन कचहरी कबी फतह जी फतह मल्हाईंदासीं चइबो त एतिरे क़दुरु ग़लीज़ दुश्मन हुया न यादि रखणु खपे त हे कादयानी इन खां अगल दुश्मन अगल ऐं साॻियो मसइलो उहो ई इलाही हुकूमत जो जहिड़ो उन्हनि सां तहिड़ो हिते दुश्मनी में को फ़र्क़ु कोन्हे हे इलाही हुकूमत ॿ ख़िलाफ़ आहिनि हे यूरोप जा ऐं रूस जा हे पांधिड़ा ऐं उन्हनि सां मुतफ़िक़ क्यामती सफ़ा में खणी कमाइण जो हज़ूर अनवर सलाह हटाई सूरत तस्वीर बदिलिजे न बि साईं जन इहा कई भला तस्वीर अलाह तरफ़ में तस्वीर न बदिलिजे सूर भोलो बि न कबो ईअं मथो पथरनि जो मींहं बि कोन वसाएबो बाक़ी रहियो इख़्तिलाफ़ ऐं ॿिए मुस्लमाननि जी सफ़ा इस्त्री साल पाण पटिजी वञे इहा बि नतीजे मुस्लमान हूंदा हिकिड़ी क़ौम हमेशह ॿीन जी ख़िदमत थी रहे इहो थियो मामिलो बाक़ी हिकिड़ी दुआ आई त साईं भला पाण में झगड़ो न कनि इख़्तिलाफ़ न कनि अलाह ताला फरमाए त तरफ़्तिलाफ़ हिननि जो रहंदो हक़ जो शान हिन में बुलंद थींदो रहंदो ऐं इन में इहो ॿियनि खे बि तके तकण तवजो करण जी ज़रूरत पवंदी त छा में इख़्तिलाफ़ु आहे उन्हनि मथां केतिरनि खे हिदायत थींदी तंहिं करे इख़्तिलाफ़ हुजे भले बाक़ी इन दुआ अहिड़ो करियो आख़िरत में घुरिजो बाक़ी रब तबारक मताला हाणे इन्हनि जे अज़ाब जी सूरत ॿी बणाई उहा ई आहे लड़ोनि मारियो अॻे पथर वठंदा हुआ हवाऊं ईंदी हुयूं बोधियुनि में ॿुॾंदा हुआ ज़मीन हुननि खे ॻीही वेंदी इहे अज़ाब ईंदा हुआ अॻियां नबियनि बीहनि जी बेफ़ुरमानी जिस बाए क़ौमुनि खे हाणे अलाह ताला तव्हांजे हथनि खे क़यामत ताईं जिहाद वारो करे हथनि सां अज़ाब कराईंदो हिननि खे ख़्वार कंदो हिननि खे तव्हांजी मदद कंदो यश बि सुदूर क़ौमी मोमिन मोमिननि खे हुननि जे मथां यशूर कंदो मस मदद कंदो तव्हांजी दिलि तव्हांजी कंदो तव्हांखे करार ॾींदो युज़ बि कंदो कुलू बि उन्हनि जे दिलनि में जेका जलन आहे सभु ख़तमु कंदो छो त वेंदा त्योहार सड़ंदड़ बि वियो त दिलि सड़ियल बि वियसि यकूब लाल जंहिंखे अलाह ताला घुरे तो बि कबूल करे इस्लाम में अचे त भली अचे अलाह अलीम हकीम यादि रखो हींअर जेकॾहिं आहे काफ़िर इस्लाम जे लाइ नबीअ जे लाइ क़ुरान जे लाइ तकलीफ़ आहे थींदो तव्हां हिन जाइ ते तव्हां आहियो अलाह ताला खे तव्हांखे न छॾे वेंदो जेसिताईं अलाह ज़ाहिर करे मुजाहिदनि खे ऐं जिन न वरितो आहे अलाह खां सवाइ अलाह जे रसूल खां सवाइ सवाइ ॿियनि खे दोस्त करे अहिड़नि सचनि खे अलाह ज़ाहिर कंदो जेके कूड़नि सां दोस्ती बि नथा रखनि जिहाद बि कनि था भला ख़बरूं अलाह तव्हांजे अमलनि ते ख़बर रखंदड़ आहे ॼाणे तव्हांजे हालात हीअं रब ताला ॿियनि ते घणियूं मुसीबतूं आंदियूं उहे मुसीबतूं हाणे बंदि थी वियूं हींअर न थींदो हींअर दुआ थी वई आहे इहो कमु न थींदो हाणे ख़ुदा मुस्लमान जे हथ खे अज़ाब बणायो आहे काफ़र जे लाइ जो उन्हनि खे जंग करे जिहाद करे या मुस्लमान बणाए या ख़तमु करे अलाह ताला जो हाणे जेको अज़ाब जो हथ आहे सो मोमिन जो अज़ाब अलाह जो हथ आहे चए थो त नबीअ सां तव्हां हथु मिलायो आहे तंहिं करे अलाह जो हथु तव्हांजे हथनि जे मथां आहे न त इन मां वुबायो न ला जेके अलाह सां बैत था कनि नबीअ सां बैत था कनि त अलाह सां बैत थी जेको अलाह खां उहो हथु जेको हले थो अचे जेको नबीअ जे जहाज़ ते बैत कंदो वेंदो अलाह जे हथ हेठि ईंदो वेंदो नबीअ जे हथ खे अलाह ताला हमेशह सणबो रखियो आहे असांजो रखियो आहे जेको इन हथ सां हथ मिलाईंदो उहो बि साजो रहंदो ख़ुशि रहंदो मुजाहिद रहंदो कामयाबु रहंदो जेके जिन हथु परे कयो आहे उहे ख़तमु थी वेंदा नुक़सान में ईंदा बसि का बि सूरत कान्हे कुफर सां निबरण जी तालुकात नथा टोड़नि अला जेसिताईं उन्हनि शख़्सनि खे ज़ाहिर न कंदो तेसिताईं न छॾींदो मदान जी न अमर मसाजिद अलाह मुशिरक ऐं काफ़िर ख़ुदा जे मस्जिद खे आबाद नथा करे सघनि मस्जिदूं नथा ठाराए सघनि खान काबे जी ॻाल्हि आहे पहिरीं मुशिरक न अचे उते तॾहिं ऐलान थियो त तव्हां मुंहिंजा यादि रखो को बि मुशिरक खान काबे जे ज़ारत लाइ बि न अचे तव्हां बि न करे दाख़िल बि न थिए उते अहिड़ी तरह ॿियूं मस्जिदूं बि काफ़िर मुशिक़ न ठाराईंदा कादयानी बि अहिड़ी तरह मस्जिद नालो रखनि था उहो नाहे रखिणो शाइर लाहिजी या बेहरमती आहे हुकूमत हिकिड़ी चइनि ॾींहंनि जी आहे हुन जा हथराधू पंहिंजा कानून आहिनि हिकिड़ो सूबेदार आहे सूबेदार जा जेके को पटड़ा थींदा आहिनि को पुल ते नथो वञी सघे हिकदमि कानूनी कार्यवाही थींदी पोइ ग़ैर मुस्लिम इस्लाम जा शाइर पंहिंजे मथां छो थो रखे कादियानी कलम छो थो पढ़े मस्जिद जो नालो मस्जिद छो थो रखे ग़ुलाम रन खे उमल मोमिन छो था चवनि उमायतुल मोमिन सां हुनखे सां कश्मीर ॾियनि ऐं हुनखे गुलाम कादियानी खे नबी था चवनि हुनखे ख़ातम नबी था चवनि इहे शाइर लाइ अलाह त फरमाए त इन्हनि खे का इजाज़त कान्हे ईअं करण जी ऐं इहे तॾहिं घुमंदा वठनि था जॾहिं मुस्लमाननि जो हथु रूडो थियो आहे जे मुस्लमान जो हथु सही हुजे हा त कोन थियो आहे ॾिसनि था त मुस्लमान हाणे रूडा हथ आहिनि हुननि जा बेदस्त बि पाहिनि रेड़ियूं था पाइनि इहे असांखे छा कंदा हीअ दुनिया जी पयूं रेड़ियूं था पाइनि असांजा दीनदार जेके इलियास साहिब जन जमात ठाही मेवात में वियो पोइ उते हुननि खे चयो त कलमो पढ़ो त चवनि साईं कलमो त असांखे ठीकु अरे बाबा तव्हांजो तोहर थियल आहे साईं तोहर न कराईंदा आहियूं ॿारनि खे ईंदा ईंदो आहे तोहर मेवातीसि वेंदो हो रिश्तेदार पोइ हिन कोशिशि कई त हिननि माण्हुनि खे में सलाहियत आहे या कीअं